Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş e, suhurla ilgili soru soruyor. Ya bu suhurun fazileti nedir? Biraz fıkhını anlatır mısın? E biz bunu derste anlattık. Derslerde anlattık. Dönse dönseniz e, yani bunun anlat anlattığınızı görürsünüz. ama yine reddetmeyelim, cevap verelim. Suhur nedir? Mübarek bir yemektir. Suhur mübarek bir yemeğin adıdır. Fazileti çoktur. Bak e, innallaha hadiste geçtiği gibi innallaha ve melaiketu yusalluna alel mutesahhirin Allah ve melekleri mut, suhur, suhur, e, suhur yapanların üzerine dua ediyorlar. Bu hadiste de sahihtir. İbni Habben'de rivayet etmiş. Tabarani, Avşat'ta İmam Elbani de bunu tasih etmiştir. Bu muazzam bir hadistir. Yani sen sühure kalktın, mübarek bir yemektir. E, o bereketi alırsın. Onun için velev bir şıkkı tamra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sühüre kalk, kalktın velev ki bir hurma yesen. Bir hurma da değil hurmanın yarısını yesen. Bir parçasını yesen. Bir yudum su içsen sühürlüler e, grubuna katıl ki Allah ve meleklerin duasına nail ol. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu velev bi cer'atin minel ma' min ma'in. Yani velev ki bir yudum su olsa bile için diyor bunu. Bu da sahih hadistir İbn Habban'da geçiyor yine. İmam Müslim'de geçiyor ki diyor ki fasıl ma beyne siyamena ve siyami ehlil kitab ekeletes sehur. Suhur. Nedir? Bizden ehli kitabın arasındaki farkımız, oruçta farkımız nedir? Sühürdür. Onlar sühür yemeğini tercih ettiler. Demek ki sühür yemeği o bir peygamberlerin de sünnetinde var. Ehli kitap tercih etti onu hiç onlara muhalefet edin diyor. Bu da Müslim'de. Diğer hadiste Amr bin As'tan Fasıl ma beyne siyamine ve siyam ehli kitap ekeletü sühür. Onun için bazı insanlar sühürlük yapmaz. E, 12'de yemek yer yatar, kalkar azandan sonra namaz kılar. Bu bereketi kaçırır. Sühür berekettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleykum bihâde sühur fe innehu huve gidâun mübarek. Bu mübarek bir gızadır. Bu da İmam Ahmed Nesai sahihtir. Elbani tasih etmiş. Sühür mübarek bir yemektir. Mübarek bir yemektir. Ee, sahabeler diyorlar ki dehaltu alen nebi sallallahu aleyhi ve yetesahhar birdi Resulullah sühürlük yapıyordu. Dedi ki bize inneha bereke a'takumullahu iyyahu fela ted'uha. Bu sühürlük yemeği bir berekettir. Allah bir ümmete ikram etmiş bunu hiç bırakmayın. Onun için arkadaşlar bütün Müslümanlara tavsiyem sühürlüğe kalksılar. O nimeti, o Resulullah'ın, Allah'ın ve meleklerin duasını e, kaçırmasılar. Sonra ailece o havayı yaşasılar, teneffüs etsiler. Zamanı ne zamandır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, diyor ki, üç tane thelâfe min ahlakın nübuvve. Üç tane nübuvvetin, nübuvvetin ahlakındandır. Eğitiminden, terbiyesindendir. Ne zaman? Te'cilül iftar iftara acele açmamız lazım. O da ne zamandır? Ne zaman açar? Acele ne demektir? Yani gün, günün yuvarlağı batar batma zaman açacağız. Yahudiler, Hristiyanlar bir de onlara benzeyen Rafiziler, bir günde İranlılar, Şiiler ne yapıyorlar? Yıldız çıkmayınca oruçlarını açmazlar. Ve te'khirü suhur. Suhuru, suhur yemeğini gecitmek lazım. Ve vaz'al yemini ala şimali fis salat sağını solun üzerinde namaz. Bu nübüvvetten kalandır. Bunu da e, İmam Tabarani rivayet ediyor. İbni Ebi Şeybe, Beyhaki alimler de bunun Hasan demişler hadisine. Vakti ne zamandır? Vaktini vakti e, sühürün vakti e, e, şey e, gecenin yarısından sonra başlar. Hatta ne zaman kadar? imsak'a kadar. Yani gece yarı oldu. İmsaka kadar ne zaman kalksan sühürdür. Ama ne kadar imsaka yakın olsa o kadar bereketlidir. Ee, bu sühürde bazı insanlar bazı muhalefetler yaparlar. O da nedir? Ee, sühürle e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Tesahharne ma'al Resul. E, sahabe de diyor ki Zeyd ibn Thabit diyor Resulullah'tan sühürlük yaptık. Sümme kâme ile salat. Sonra namaza kalktı hemen. Soruyor bir sahabe diyor kem kâne beynel ezâni ve sühür. Diyor azanla sühürün arasında ne kadar var idir? O zaman saat yoktur desin yarım saat 15 e, dakika vardır. Diyor kaderi 50 ayet. Orta ayetlerden 50 tane ayet. Yani yarım saat diye. Yani 20 dakika hızına göre. Yani demek ki ne kadar imsaka yakın olsa sühür o kadar bereketlidir. E, sühürde ne yeriz? Sühürün adabı diyor ki tesahharu velev bi cer'atin minel ma' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sühürlük yapın velev ki bir yudum su içseniz. Ya bir rivayette dedik belki bir hurma parçası. Ee, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Müminin en güzel şehri hurmadır. Neden? Hurma çok zengindir. O zaman da Arap ülkelerinde yemek e, en zengin yemeklerden sayılırdır. Hurma bugün de ilimde, tıpta diyor çok zengindir. Çok acayip vitaminler var içinde. Bir de mideden direkt kana gider. Evet bu da sühürdür. Ama bu, bu sühürle ilgili bazı meseleler var. Mesela bir tane uykudan kalktı cünüptür. He? Yen de hayızlı kadın temizlenmiş. Fecirden önce. Önce sühüre başlarlar yoksa gusul yaparlar. Ee, eğer sühüre başlalar e, sü sühür yeseler azan okur üzerlerine. Ama yakansalar e, azan okur bir sefer sühürlük yapamazlar. Alimler diyorlar ki önce sühürlüklerin yaparlar. ister canabetle olsun Cunup olsun ister hayızlı kadın temiz olsun. Yen nifaslı kadın. Ne yapacak? Yemeğini yiyecek. Azan okunsa cunup üzerine de bir mahsuru yoktur. Ondan sonra temizlenir. Bazı bazı bazı insanlar da azan okunuyor almış bardağına eline su içiyor. O da hatadır. Muezzin dedi Allahu Ekber bırakacaksın. Bırakacaksın. Ağzındakini yutacaksın. Ona ona izin var. Onun fazlasına bir çü lokma at, atıştırayım geç kaldım. Kusura bakma Allah'ın emirlerinde sınırlı duracağız. Bir kısım alimler nereden getirmişseler cevaz veriyorlar ama bunu bizim dört mezhep alimi cevaz vermiyor. Yani sonradan mezhebe eklenenler olabilir. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Dört mezhebinde şeyinde e, diyorlar ki alimlerimiz eski mezhep alimleri diyorlar ki müezzin eğer bilsen o azan hakikidir yani ihtiyat değil şey değil tam zamanında okuyor. Hemen dedi Allahu Ekber ağzında bir lokma varsa o lokmayı utma şansın var. Suysa suyu tutacaksın. Onun haricinde e, şey yapamazsın. E, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadiste Abu Davud rivayet ediyor. Diyor اِذَا سَمَعَ حَدَكُمُ nida Bir dene azanı duydu. Vel ina'u fi yedihi fe yada'hu hatta yakzi hacetuhu minhu. Diyor ki eğer bir tane elinizde bir e, bardak var ve o bardağı e, suyu içiyorsa e, bırakmasın hatta müezzin e, şey e, o, o ihtiyacını alsın ondan. Demek ki buradan fıkhı alimlerimiz almıştır. Evet buradan da bazıları diyorlar o bardağı hemen içsin. Yani Bardağı içsin içmesin yani ağzındakini çevirmesin. Evet şuhur ne zaman biter? Dedik fecri sadık çıkanda şuhur biter. Fecri sadık nedir? Ee, tam azan zamanı. Bunu da alimler bilirler. Yani bu işte uzman olanlar bilir. İki fecir var. Biri fecri kazip. O geçersizdir. Biri fecri sadık. Orada bayaz e, ışık gibi haytul ebyaz min haytil esved ayette geçtiği gibi orada nedir? Orada işte e, bakacak e, onu bakacaksın. Onu bilir. O da imsak zamanıdır. Bugün de takvimlerde yazıyorlar. Bir kısmı insan e, zannediyor hala e, sühürlük olmamış. Yani azan olmamış. Kalktı yemek yedi sonra baktı azan okunmuş. E, bunu eğer bilmiyorsa bilmiyorsa bir mahsuru yoktur. Bildiğinde anda ağzındakini bile atar eğer bilmiyorsa, eğer şek ediyorsa bu da tehlikeye girer. Gere racihi daha şey yapsın, amel alsın. E, amel alsın, e, onunla tereddüt etmesin. Evet, şuhurla ilgili bu kadar. Vallahu alem velhamdülillahi rabbil alemin.